Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Ընթունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Ղարաբաղ տելեկոմը բջջային հեռախոսներով հաղորդակցության սակագների հերթական նվազեցում նկատառում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները չեն կարող արդյունավետ համարվել, քանի դեռ դրան չի մասնակցում Արցախի ղեկավարությունը։ Հանրապետությունում այսօր մեկնարկել են պետական, ավարտական եւ միասնական քննությունները։ Ավրորա 2017 մրցանակաբաշխության հաղթող Թոմ Քաթինան եւ նրա գլխավորած պատվիրակությունն այսօր ավարտել է Արցախ կատարած աշխատանքային այցը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Տեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է Արցախի արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասինյակի կողմից անցկացվող դիտարկումների կազմակերպման առնչվող մի շարք հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Այս համատեքստում Մասիս Մայլյանն ընդգծել է, որ լարվածության սրմանն ուղված Ադրբեջանի մարտավարությունը վերջին շրջանում կիրառվում է ոչ միայն Արցախյան, այլև այլ ուղություններով, ինչը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացման։ Հունիսի 7-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Գևորգ Անդրանիկի Խաչատրյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, վիրավորում ստացած զինծառայողը տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտ քաղաքից դեպի հյուսիս-արևելք ընկած հատվածում։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 Նրանում մասնավորապես ասված է. Հունիսի 6-ին որոշում եմ կայացրել թողնել Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի ինձ վստահված բարձր պաշտոնը։ Իմ որոշումը, ինչպես արդեն հայտարարել եմ այդ արդի հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, չի եղել պահի թելադրանքով եւ ունեցել է հիմնավոր պատճառներ։ Զբաղեցնելով Հանրապետության վարչապետի եւ պետական նախարարի պաշտոնները, նաեւ իմ համեստ աշխատանքի շնորհիվ անցած ավելի քան 1 տասնամյակում մեր հանրապետությունում արցանագրվել են տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներ, ինչն առաջընթաց է ապահովել Արցախի զարգացման եւ մեր քաղաքացիների սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների լուծման հարցում։ Սակայն հանրային վերջին տրամադրությունները ցույց են տվել, որ մեր հասարակությունը բավարարված չէ ունեցած զարգերումներով եւ իշխանության առաջնոր բարեփոխումների պահանջ է դրել։ Գիտակցելով այդ փոփոխությունների կարևորությունը, ես այն սկսել եմ ինձնից, հանրապետության նախագահին ներկայացնելով իմ հրաժարականի դիմումը, Իմ խորին համոզմամբ արկախնդիրների լուծմանը ես կարող եմ ավելի շատ նպաստել որպես Արցախի ամենամեծ քաղաքական ուժի ազատ հայրենի կուսակցության ղեկավար։ Իմ թիմի հետ կատարվելիք ամենօրյա աշխատանքով։ Դիմում եմ բոլորիդ նշելով, որ մեզ ծանր ու ծավալուն աշխատանք է սպասվում, եւ ովքեր պատրաստ չեն այդ գործումներ կրավելու, ազատ են իրենց որոշումների մեջ։ Դիմում եմ նաև մեր հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ասելով, որ ովքեր պատրաստ են միանալ մեր թիմին եւ համատեղ ճանապարհ անցնել, կարող են անդամագրվել ազատ հայրենի կուսակցությանը կամ նրա համագիրների բանակին։ Մենք առաջիկայում հանրության դատին կներկայացնենք մեր կուսակցության քաղաքական օրակարգը, որը կանխորոշելու է մեր քայլերի հստակ տրամաբանությունն ու ժամանակացույցը։ այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության կողմից բջջային հեռախոսներով հաղորդակցության սակագների նվազեցմանը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեգին Օդաբաշյանը տեղեկացրեց հուլիսի 1-ից եւ սեպտեմբերի 1-ից նախատեսվող սակագների նվազեցման մասին։ Այսպիսով հուլիսի 1-ին նշված սակագները կնվազեն 5, իսկ սեպտեմբերի 1-ին 15%-ով։ Ընդհանուր առմամբ այս 18 ամիսներու ընթացքում գուդակված սրականային իջացումները կգազմեն մոտավորապես 42.5%։ Ես ենթադրում եմ, որ ըստ տեղեկություններով, որ ստացած են, Արցախում այսօր չկա որևէ հանրային ծառայություն, որ 18 ամիսներու ընթացքում 42.5%-ով իր սրականները իջեցրած է։ Սակագների նվազման գործընթացը այսքանով չի ավարտվի։ Կարեգին Օդաբաշյանի հաղորդմամբ առաջիկայում եւս նախատեսվում են նորություններ, որոնց մասին այսօր դեռ վաղ է բարձրացնել։ Մենք կշարունակենք սերակիների նվազումը, հավասարակշռելով մեր եկամուտներն ու մեր ծախսերը։ Այդ առումով մեր բաժանորդները կարող են սпасել սերակիների հետակա իջացումներ նաև այս տարի, ինչպես նաև հայտարարել նոր փաթեթներ, որոնք թույլ կտան մեր բաժանորդներին խնայել իրենց տնտեսական հերահաղորդակցության բյուջեն 20-ից 90%-ով։ Օրակարգի երկրորդ հարցով հաստատվեց 166 մեգահերց հաճախականությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի եւ միաժամանակ 1 կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիո հաղորդումների եթերային հերարձակման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման մասին հարցը։ Նշվեց, որ այդ կապակցությամբ հայտ է ներկայացրել Digital Smart մասնավոր ռադիոկայանի տնօրեն Վարուժան Գաբրելյանը։ Նիստում ներկայացվեց նաեւ տեղեկատվություն դիտարկված առաջին անհրաժեշտ ապրանքների իրացման գների վերաբերյալ հունվար-հունիս ժամանակահատվածում դիտարկված առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակներից 16-ի միջին գները աճել են, 24-ին են նվազել, իսկ 40-ին մնացել են անփոփոխ։ Այսպիսով առավել մեծ գնաճ արձանագրվել է։ Զվարենիքի, Տավայեմսի, Թարաբզկան միջև 17-ից 20% եւ ռեգուլար երկրում բենզինի համար համապատասխան 8.9 եւ 9.3%։ Նշված բոլոր գնաճների վերաբերյալ մենք համապատասխան ուսումնասիրություններ իրականացրել եւ ներկայացրել ենք եւ ավելացնեմ, որ գնաճ արձանագրած ապրանքատեսակներից գերիշխող դիկ ունեցող սուբյեկտի կողմից իրացվում են միայն բենզին ու դիզվառելիք։ Ինչ վերաբերում է գնանկումներին, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանը նշեց. Գնանկումների վերաբերյալ 13-ից 20% գնանկումներ արձանագրել են ոսպ տնական բաների հարուր ծվի, սնվածգազի եւ ընկածավարի համար, միջև 6% նվազել են զավարի, ալյուրի, կարակի, շաքարի եւ շաքարավազի գները։ Այսուհետ եւս շարունակվելու են դիտանցումները, որոնց արդյունքները կներկայացվեն հանրության ուշադրությանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հացահատիկայինների բերքը ավակնակորուստ կազմակերպելու նպատակով Հադրութի շրջանում ստեղծվել է հակահարդեհային անձնաշողով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Մադուրջ շրջանի վարչակազմի ղեկավարի կողմից հաստատվել է ազատիկային ցանկատարածությունները եւ անտարային զանգվածները հրդեհներից պաշտպանելու ուղղությամբ տարվող կանխարգելիչ միջոցառումների մասին ծրագիրը։ Հակարդային միջոցառումների ծրագրի իրագործման եւ երաշխողություն իրականացնելու նպատակով ստեղծվել է շրջանային հանձնաժողով, որի մեջ ընդգրկված են այն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք անմիջական պատասխանատվություն են կրում ներքաղաքի անկորուս կազմակերպման համար։ Հրդեհները կանխարգելելու նպատակով ստեղծվել է դաշտային կայաններ, որի կազմում կան տրակտորներ, գութանով, քրշեր մեքենաներ եւ անհրաժեշտ քանակությամբ անձնակազմ։ Շրջանի տարածքում կտեղակայվեն նման 4 դաշտային կայաններ։ Հակահարդային կանոնների պահպանման համար շրջանի համայնքներում կազմակերպել եւ անցկացրել սեմինար պարապմունքներ տարակտերիստների կոմբայնավարների վարորդների բերքավարքի մասնակցող այլ անձանց մասնակցությամբ։ Հակահարդային անվտանգության պետական տեսչության կողմից ստուգվել է քրակամարիչների արկայությունը, առաջարկություն է ներկայացրել նշված միջոցները պակասորթը լրացնելու համար։ Շրջանի համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է հացահետիկային ցանկատարածներում պահպանել շրջօրյա հերթապահություն, որը հրդեհների նշանների հայտնաբերման դեպքում անապահ պետք է հաղորդի բերքավարքի կազմակերպման կամ շրջանային շտաբին կամ հանձնաժողովին։ Հացահատիկային ցանկատարիչները դռներից պահպանելու համար միշտ տարածքային բոլոր ճանապարհները ապահովել են մուսածածկից։ Բացատրական աշխատանքները տարուն բնակչության շրջանում հակարդային կանոնների պահպանման ուղղությամբ։ Ամեն ինչ արվում է վերքանկորուս հավաքելու համար։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի քտրի կարգավորման բանակցությունները չեն կարող արդյունավետ համարվել, քանի դեռ դրան չի մասնակցում Արցախի ղեկավարությունը։ Այս մասին երեք Հայաստանի ազգային ժողովի հատուկ նիստում ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այս դիրքորոշումը շատերը համարեցին նորույթ բանակցային գործընթացում, այնինչ դրա մեջ ոչ մի նորույթ չկա։ Այնինչ համարվում է նորույթ ընդամենը լավ մոռացված հինն է։ Այն, որ Արցախը բանակցությունների լիարժեք կողմ է, հաստատվել է 1994 թվականին Բուդապեշտում ԵԱՀԿ գագաթնաժողովում։ Մինչև 1998 թվականի բանակցային գործընթացը տեղի ունեցել հենց այդ ձևաչափով։ 1998-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բանակցել են նաև Ղարաբաղի անունից, ճիշտ են արել թե սխալ, ուրիշ խնդիր է, բայց դրա համար ունեցել են պատճառ, նշել է Փաշինյանը։ Նա նկատել է, որ ամեն անգամ, երբ նման հարց է բարձրացվում, Ադրբեջանն ասում է, որ որպես ինքնուրույն կողմ բանակցություններին պետք է մասնակցեն նաև Ղարաբաղի, այսպես ասած, ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները։ Սա կեղծ փաստարկ է, որովհետև Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների իրավական կարգավիճակը որևէ փոփոխություն չի կրել հակամարտության պատճառով։ Նրանք շարունակում են մնալ ադրբեջանի քաղաքացի եւ որպես ադրբեջանի քաղաքացի էլ շարունակում են մասնակցել ադրբեջանի ընտրություններին ասել է, թե Ալիևը բանակցություններին մասնակցում է նաև այդ մարդկանց տված մանդատով։ Ասել է, թե այդ մարդիկ արդեն ներգրավված են բանակցություններում իդեմս Ադրբեջանի նախագահի։ Փաշինյանը նշել է, որ իրենց այս մտեցումները որպես բանակցությունները վիժեցնելու փորձ ներկայացնողները ճիշտ չեն գնահատում իրավիճակը։ Երևանն ակնկալում է, որ մոտ ժամանակներում տեղի կունենան բարձր մակարդակով Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նոր շփումներ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նցականյանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա խոսքով Հայաստանը տրամադրված է Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությունը ել ավելի խորացնելու եւ ընդլայնելու բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՀԱՊԿ շրջանակում։ Այս մտադրություններն արդեն բարձրաձայնվել են Սոչիում Հայաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի հանդիպմանը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Այդ հանդիպումների դինամիկան պահպանվում է եւ մոտակա ժամանակներում նոր հանդիպումներ են սպասում, ասել է նա. Հանրապետությունում այսօր մեկնարկել են պետական ավարտական եւ միասնական քննությունները։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Մետաքսե Հակոբյանի հաղորդմամբ այդ նպատակով Ստեփանակերտում նախապես կահավորվել են երկու քննական կենտրոններ՝ համար 2 եւ համար 11 դպրոցներում։ Միասնական քննություններին հայտագրված դիմորդները քննություն են հանձնում աշխարհագրություն, կենսաբանություն եւ համաշխարհային պատմություն առարկաներից։ Միասնական քննություններին հայտագրված ունենք 461 դիմորդ, մեկնարկը տրված է քննությունների, պետական ավարտական եւ միասնական քննությունների։ Այսօր կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ համաշխարհային պատմություն առարկաների քննություններն են։ Ձևավորված է երկու քննական կենտրոն, այստեղ համար երկու հիմնական դպրոցն է, որպես քննական կենտրոն ընտրված, որտեղ հայտագրվել էին 55 դիմորդ կենսաբանություն հանձնելու համար, բայց ունենք մեկ բացակա, այժմ դահլիճում նստած են 54 դիմորդներ։ Հաջորդ կենտրոնը դա համար 11 ավակ դպրոցն է, որտեղ հանձնում են դիմորդներ աշխարհագրություն թվով 16 հոգի, մեկ բացակա կա 15-ը եւ համաշխարհային պատմություն թվով 10 դիմորդ։ Շուրջ 11 տարի է, ինչ հաստատվել եւ գործում է միասնական քննությունների անցկացման կարգը։ Բոլորը ծանոթ են կանոններին, ուստի բողոքներ չկան։ Միասնական քննությունն ընթանում է բնականոն։ Բոլորը գիտեն կարգը, որպես այդպեսին բողոք չկա, մենք հաճախակի դուրս են գալիս, այստեղ ծնողները կանգնած են, տեսախցիկները դրված է, բոլորը տեսնում են, միակ դժգոհությունն էր, որ անհատապես իրենց երեխային չեն գտնում։ Քննության ավարտից 5 օր հետո արդյունքների անբանական ցուցակները կփակցվեն գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնում, ինչպես նաեւ կհրապարակվեն կառույցի կայքեջում։ Մետաքսե Հակոբյանը ներկայացրեց նաեւ բողոքարկման ընթացակարգը այսօրվանից հաշված 5-րդ օրը քննական կենտրոններում եւ գնահատման թեստավորման կենտրոնում փակցնելու ենք արդեն անվանացուցակը, որտեղ յուրաքանչյուր դիմորդի արժեվ կլինի իր գնահատականը։ Եթե որևէ դիմորդ կտեսնի ու համամիտ չի լինի իր գնահատականի հետ, իր հաշվացով ուրիշ կլինի մերը, ուրիշ կլինի, բողոքարկման հնարավորություն ունենալու հենց այդ նույն օրը, ինչեվ հաջորդ օրը աշխատանքային օրվա ավարտը։ Կարողանալու է գալ գթկը եւ այնտեղ բողոք դիմում ներկայացնի։ Նշենք նաեւ, որ միասնական քննություններն անցկացվում են երկու փուլով։ Հիմնական առաջին փուլը կեզրափակվի հունիսի 27-ին։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Ավրորա 2017 մրցանակաբաշխության հաղթող Թոմ Կաթինան եւ նրա գլխավորած պատվիրակությունը Արցախ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում երեք այցելել են Արցախի պետամասարան եւ ապա Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի պետական համալսարանի նիստերի դահլիճում երկու կարևոր իրադարձություն էր նախ հանդիպում Ավրորա 2017 մրցանակաբաշխության հաղթողի եւ նրա գլխավորած պատվիրակության հետ, ապա հանդիսավոր պայմաններում տեղի ունեցել համալսարանի մագիստրատուրայի շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողություն։ Արցախի պետական համալսարանում 2017-18 ուսումնական տարում մագիստրոսի գիտական աստիճան է ստացել 186 շրջանավարտ, որոնցից 51-ը գերազանցության դիպլոմակիրներ են։ Բակալավրիատի կոչում է ստացել 472 շրջանավարտ, որից 74-ը գերազանցությամբ։ Շրջանավարտներին դիպլոմները հանձնել են հենց Թոմ Քաթինան, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Ղաբալյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Մացի Իսմայելյանը։ Թոմ Քաթինան շրջանավարտներին հորդորել է կյանքում լինել ազնիվ, շիտակ, մարդասեր, կարիքավորներին ձեռք մեկնող։ Իրականում Արցախի եւ Նուբայի սարելերների պատմությունը եւ իրականությունը շատ նման է, որտեղ երկուսն էլ դե ֆակտո հաստատի գտնվում են պատերազմական գոտում եւ նոպարը նույնպես շրջապատված է Սուդանի այսպես հեղափոխական ուժերի կողմից եւ նոպայի ժողովուրդը երկար տարիներ պայքարում է իր անկախության համար Օրվա երկրորդ կեսին Թոմ Քաթինան եւ մյուս հյուրերն այցելել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի ուղեկցությամբ։ Ցանոթացել Բուշ հիմնարկի շենքային պայմաններին։ Պատվիրակության անդամ մանկաբարձ գինեկոլոգ Արմինե Բարխուդարյանն առաջին անգամ է Արցախում, թե վերականգնողական կենտրոնի եւ թե հանրապետական հիվանդանոցի պայմաններից բավականին տպավորված է։ Եվ շնորհակալություն մեզ այսքան ջերմ ընդունելու համար։ Շատ տպավորված եմ, շատ լավ հաջողվել է։ Նոբայում եւ զուգահեռ անցած եւ ընդհանրապես չկա ոչ մի ֆիզիոթերապևտիկ, ոչ մի վերականգնողական սար։ Ավրորա 2017 մրցանակաբաշխության հաղթող Թոմ Քաթինան եւ նրա գլխավորած պատվիրակության անդամներն այնուհետեւ մեկնել են Շուշի, որտեղ շրջագայել են քաղաքի թանգարաններում, որից հետո ավարտելով Արցախ կատարած երկօրյա աշխատանքային այցը ճանապարհվել են Երևան։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկոտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան։ Տակություն։